Oh profeta, informa a los creyentes que si divorcian a sus mujeres, deben hacerlo durante el tiempo dispuesto para ello y calculen con precisión el período de espera decretado y teman a Alá su Señor no las expulsen de sus hogares y que ellas no los abandonen por su propia voluntad a menos que hayan cometido una clara inmoralidad estos son los preceptos que Alá establece y quien los infrinja habrá sido injusto consigo mismo. Tú, hombre, no sabes si tras el divorcio Allah puede decretar algo nuevo como la reconciliación. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا Y cuando ellas hayan completado su período de espera, o bien vuelven a tomarlas como esposas en buenos términos, ofreciéndoles una buena convivencia, o bien las dejan libres de buena manera. Y tomen en ambos casos a dos testigos justos de entre ustedes y que atestiguen por Alá con sinceridad. Así exhorta a Alá a quien cree en él y en el último día y a quien tema a Allah aferrándose a sus mandatos, él le concederá una salida ante cada apuro. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا y Allah le concederá provisión de donde no se lo imagina y a quien encomiende a él todos sus asuntos él le bastará ciertamente Allah lleva a cabo sus órdenes y su voluntad y ha establecido para cada cosa un tiempo determinado واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا Y si dudan sobre el período de espera de aquellas mujeres que han entrado en la menopausia y de quienes todavía no han menstruado, este es de tres meses. y el período de espera de las mujeres que estén embarazadas es hasta que den a luz y a quien tema a Allah él le facilitará sus asuntos ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا Esto es lo que Allah les ordena y les revela. Y a quien tema a Allah, él le perdonará sus pecados y le aumentará su recompensa. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى Alójenlas donde puedan en vuestros hogares durante su tiempo de espera, según sus posibilidades. Y no las perjudiquen incomodándolas para que los abandonen. Si están embarazadas, manténganlas hasta que den a luz. y si amamantan a sus hijos, denles una justa remuneración y trátense de manera correcta. Mas si se perjudican mutuamente y no llegan a un acuerdo acerca de la lactancia, que otra mujer amamante al niño a costa del padre لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Quien disponga de medios que contribuya económicamente según sus posibilidades. Y aquel a quien Allah no haya concedido muchos recursos, que contribuya según lo que Allah le haya dado. Allah no exige nada a nadie por encima de lo que él le ha concedido. Y ciertamente Allah facilita las cosas tras la dificultad. وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا y cuántas poblaciones que desobedecieron las órdenes de Allah y de sus mensajeros les hicimos rendir cuentas con severidad y les enviamos un terrible castigo sufrieron las consecuencias de sus acciones y su final fue la perdición اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا Allah les ha preparado también un duro castigo en la otra vida teman pues a Allah hombres de buen juicio que creen en él y en sus mensajeros. Realmente Allah les ha revelado una exhortación, el Corán, que les recuerda sus mandatos. رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا Y les ha enviado un mensajero, Muhammad, que les recita las claras aleyas de Allah para sacar de las tinieblas de la incredulidad a quienes creen y actúan con rectitud y guiarlos hacia la luz de la fe. Y a quien crea en Allah y obre rectamente, lo hará entrar en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirá eternamente. Tal es la excelente provisión que Allah le tiene reservada en el paraíso. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما Allah es quien creó siete cielos y el mismo número de tierras. Sus mandatos o su revelación descienden a través de ellos. Esto es para que sepan que Allah es todopoderoso y que su conocimiento lo abarca todo.